вострая брама беларуская ідэя у літаратуры палітыцы і жыцці ёсць такое пашыранае ўяўленне што чалавецтва ў працэсе сваёй эвалюцыі увесь час падымаецца па прыступках у гору дасягаючы з кожным крокам усё большых вышыняў ва ўсіх сферах жыцця Напэўна, так яно і ёсць, але толькі не ў нас у Беларусі. Дастаткова зазірнуць у пісаны па-беларуску статут 1588 году пад рэдакцыяй дзяржаўнага канцлера Лва Сапегі і параўнаць яго з сённяшнім заканадаўствам, каб зразумець, як нізка наша грамадства упала за гэтыя 400-500 гадоў у сваім дэмакратызме і чалавечнасці дастаткова перагледзяць плёны нашых вучоных і асветнікаў сярэднявечча і параўнаць іх з сучаснай сістэмай ідэалогіі адукацыі, каб убачыць, што некалі перадавая ў Еўропе краіна ператварылася ў сапраўдны еўрапейскі мядзвежы кут. Дастаткова ўрэшце кінуць вокам на гарады, бажніцы і замкі, што будавалі нашыя продкі ў эпоху барока і параўнаць іх з сённяшнімі бетоннымі джунглямі, каб зноў жа адчуць, наколькі прымітывізавалася наша асяроддзе і наколькі мы самі расчалавечыліся. Урэшце і эпоху сваю ў параўнанні з тымі, у якіх жылі нашыя продкі і якія называлі эпохай адраджэння ці эпохай рамантызму, мы не можам акрэсліць ані палітычна, ані эстэтычна. Калі б і акрэслілі, гучала б непамысна для розуму і душы. Вы толькі ўслухайцеся эпоха кічу і папсы. Не, лепей не называць. Лепш не псаваць сабе настрою, бо так спакайней. Нават калі пад салодкагалосыя спевы пра славянскую духоўнасць, мы няўхільна рухаемся па прыступках эвалюцыі ўніз, да самых прымітыўных ужо амаль жывёльных формаў дзяржаўнага ладу, міжлюдскіх дачыненняў і чалавечых густаў Няхай сабе недзе цывілізацыя падымаецца ў гору, называючы стадыі свайго развіцця постіндустрыйнай, спажывецкай, цяпер вось інфармацыйнай. Мы будзем працягваць сваё спаўзанне ў адваротным накірунку. Прынамсі так выглядае наш рух з гледзяшча густаў сярэднестатыстычнага беларуса можна памыліцца з вызначэннем эпохаў у палітыцы, гаспадарцы, сацыяльнай сферы, але эстэтыку не падманеш. Колькі не затуманівай розум, а масавыя густы людзей заўсёды пакажуць на праўдзівае становішча і кірунак руху грамадства. развіваецца яно або деградуе. радыё свабода вострая брама у сённяшняй перадачы мы гаворым пра масавы густ які запанаваў у беларусі і сведчыць пра дэградацыю грамадства у параўнанні з колішнімі ўзлётамі архітэктуры барока ці гармоніі нацыянальнага строю Такім чынам сёння мы гаворым пра масавыя густы і за адпраўны пункт абралі самае знакавае для гэтай тэмы месца вулічны рынак карцін у Мску. Туды адправіўся зміцер бартосік. рынок карцін у Мску заціснуўся паміж музеем другой сусветнай вайны і палацам прафсаюзаў. Іду міма і мяне заўжды ахоплівае шчырая спагада да ягоных насельнікаў. Прадаўцоў маю на ўвазе. Бо аматары мастацтва могуць заскочыць на 5 хвілін натхніцца і бегчы далей. А гэтыя, як сапраўдныя вартаўнікі, стаяць на марозе ледзь не палову сутак. Што яны вартуюць? пытанне бадай філязофскае. І гэткага самага патрабуе адказу, бо ахоўваюць яны нешто іншае агусты нашага з вами народу. Першая прадавачка сустрэла мяне вельмі прыязна. Ну, раз тыдзень нешта купляецца купляецца раз у тыдзень сёння купілі ў нас напрыклад вот одну карціну вялікую за 200 беларускіх рублёў за 200 тысяч купляюць слаба ну вось такія вот зеленые зеленкі <laughs> зеленкі вы называете зеленкі да спросам пользуюцца <laughs> а чаму такая назва зеленка ну, потому что не шмат не натуральнай і нейкая яна такая трохі за зеленая але народу падабаецца гэта ярка і карцінка вы відаць конкретно а вы калі-небудзь глядзелі тэлевізор с сапсаванымі колерамі нешта падобнае я ўбачыў на тых карцінах быццам ручку колераў адкруцілі на поўніцу ад чаго беларускія мяркуючы па дрэвах і ландшафтах краявіды набылі нейкае іншапляннетнае адценне блакітнае неба ператварылася ў злавесны апакаліптычны фіялет а лугавая траўка стала субтрапічнай. Такімі краявідамі можна ўпрыгожваць кнігі жахлівых казак, А нехта ж гэта купляе, ды яшчэ і на сцяну вешае. І гэта, як мне патлумачылі, прадаецца лепей за ўсё. Галоўнае, каб фарбы былі агрэсіўнейшыя, памер карціны чым большы і цана наадварот, чым ніжэйшая. Я папрасіў мастака рыгора сітніцу патлумачыць мне цёмнаму, адкуль у беларускага народу такая цяга да бадай што Бразіліі. Гэта тая самая цяга, якая ёсць да мексіканскіх тэлесерыялаў, да папсовае псеўдалітаратуры, да увогуле прымітыўнейшай расейскай каталіцкай папсы, чым прымітыўней, тым лепей. Гэта рэчы аднаго кораня. Зрэшты, цяга да прыгожага была заўсёды і яна не заўсёды была такой дзікай, якой мы назіраем сёння. Успамніце беларускія народныя строі. Вы там нідзе ніводнага дзікага колера не знойдзеце. Людзі жылі абсалютна ў натуральным асяроддзі, бачылі натуральныя колеры, колеры свайго краю, вот чаму наши строі адрозніваюцца ад армянскіх там ці нейкіх там афрыканскіх тому что мы карысталіся колерамі свайго краю і вось была гама якая была натуральная прыгожая і звыш эстэцкая пакуль не ўмешалася на псевдакультура э, у пачатку двадца стагоддзя калі пачаў пранікаць вот этой расійскі гарадскі романс які пачаў псаваць беларускі фальклор давяршэнне адбылося ўжо падчас так званой перастройкі калі ўсе шлюзы былі адчыненыя і калі валам павалила на это бедныя галовы псевдасусветная поп-культура і гэта просто адбыўся нейкі жах на теперь попса я на во всем. Это кино, это литература, это так званая музыка и вот это я так званое мастерство дзе дарэчы ніякіх шанцаў прадацца ў прафесійнага мастака сёння просто няма я часам дзеля хохмы заходжу вот на гэты арт-рынак ну это просто я кажу ніякія серыялы ніякія хланы карласы з гэтым не параўнаецца водзе квінтэсэнцыя это тотальная просто катастрафічнае паніжэнне мастацкага густу для всего, что тут висеть? Вот на вашу думку, что Майя наибольший шанс продастся? Какая картина? Любая картина имеет шанс быть проданной. Все картины когда-то будут проданы. Ну. Белорусы mm. любят картины, приходят. И не столько состоятельные люди, сколько вот даже больше люди среднего достатка вот у них нет денег, они приходят, часто любуются, просто смотрят, мечтают купить картину. Ну и приходят иногда ну, вот, ну, там, от отделов покупают для подарка. А э, те купляют сами для себя, как вот повесить? Да, для себя тоже покупают. Семьями приходят, смотрят, выбирают. И э, что идея наибольшим опытом нам ну, красается? Пейзаж, натюрморт? Ну, в основном, да, пейзажи натюрморты тоже покупают, цветы хорошо покупают, десерты. Ну, я бы не сказала, что вообще хорошо идет торговля, потому что у людей нету денег. Акрамя краевидов и натюрмортов с кветками, наши люди любят веселые картинки. Такие творы на кожным стэндзе займаюць немалую плошчу. Звычайна гэта невялікага фармату палотны з урбаністычнымі матывамі, выкананыя ў манеры плястылінавай анімацыі нібы выразаныя кадры з мульцікаў для дарослых. Людзі на іх усе як адзін з тварамі алкаголікаў, дамы абавязкова нахіленыя, як пізанскія вежы, аўтобусы з авальнымі коламі, ды таму падобнае так бы мовіць весялуха. Цікава, што каштуе гэтая мультыплікацыя даражэй за пейзажы. Можа быць, нашым людзям у штодзённым жыцці востра не стае гумару. Скажыце, за іх вяселье, у іх больш шансаў прадацца, чым у пейзажаў Ну, как сказать, нет, на любителя эти картинки. Потому что, сами видите, что люди э, некоторые для подарка в основном пейзажи покупают. А это такой эксклюзивный материальчик. Ну, они очень интересные, они очень, они настолько придают настроение, что на них действительно посмотришь, хочется улыбаться. Я их купляю для себя. И для себя, для интерьера, для подарка. Много покупают иностранных граждан. Для них это, наверное, гораздо ближе, <laughs> чем для наших. Быў я ў тых суседзяў папсаць такая самая. Просто матывы трошкі іншыя там у афінах зважаюць трохі на сваю гісторыю. Ну французаў усё ж такі там мастацкая сталіца свету. Але папсы на манмарце, дарэчы, не меней, чым у нас. У празе тая самая песня. Кіч ён быў заўсёды. Ва ўсіх народаў, ва ўсе часы быў кіч, але ён не дыктаваў умовы прафесійнаму высокаму мастацтву А вось гэты кіч стварыў такія умовы што прафесійнаму мастацтву ўжо месца няма ад гэтага кічавгі это катастрафічная сітуацыя таму што гэты кіч ён абніжае і свядомасць і густ чалавечы і ўрэшце рэшт разбурае культуру разбурае мараль разбурае светапогляд чалавека кічовая дзяржава мае тое што яна мае Дякуючы гэтаму кічу мы аддаляемся ад нармальных культурных еўрапейскіх перспектыў. Радыёвабода вострая брама. У сённяшняй перадачы мы гаворым пра масавы густ які запанаваў у беларусі і сведчыць пра дэградацыю грамадства у параўнанні з колішнімі ўзлётамі архітэктуры барока ці гармоніі нацыянальнага строю у чаму людзі слухаюць расійскую папсу. Гэтае пытанне час ад часу наведвала мяне ў якім-небудзь далёкім аўтобусным рэйсе, калі кіроўца для сябе і пасажыраў круціў нізкапробныя песенькі. Спачатку гэта раздражняла, але ад безвыходнасці давялося задумацца рэч у тым што паспаліты чалавек успрымае папсовыя песенькі паводле самых прымітыўных прыкметаў ёсць рытм нейкая мелёдыя і хвацкія словы пра каханне усё з такой самай меркай як мы купляем батон ці крем для абутку мы ж не ўнікаем у тэхналогіі вытворчасці і гэтак далей. Так і тут спецыялісты зрабілі прадукт і мы ўспрымаем яго паводле самых функцыянальных прыкметаў. Эстэтыка тут ні пры чым. Спажывецкае грамадства спажывае, не задумляючыся пра тонкасці тэхналогіі. Драма заключаецца ў тым, якое грамадства стала спажывецкім нацыянальнае буржуазнае ці пралетарская. Нацыянальнае захоўвае свой ахоўны колер нават пры ператварэнні ў спажывецкае. Буржуазнае тым і адрозніваецца, што прынамсі дазваляе тысячу адценняў разнадумства а ў пралетарскім мусіць быць адна думка і адна эмоцыя на ўсіх. І вось пры ператварэнні пралетарскага грамадства ў спажывецкае запаноўвае адзін на ўсіх густ. Нацыянальна моцныя арганізмы супрацьстаяць гэтай хваробе тым, што пераніцоўваюць спажывецкі стандарт на свой лад. Буржуазныя грамадствы размываюць гэты стандарт, расшчапляюць яго на тысячу падвідаў і ладоў. А ненацыянальнае і небуржуазнае грамадства, такое як наша, успрымае хваробу едзінаабразія як здароўе, як дабро. Аднак вернемся на менскі мастацкі кірмаш, дзе ў прыродзе кічу разбіраецца зміцер бартосік. Прызнацца, зайшоўшы на рынак, я чакаў убачыць мноства работ жанру, які ў народзе носіць назву голая баба. А знайшоў толькі адну. Прыгажуня ў месячным святле расчэсвае валасы. Вечны сюжэт адным словам, але як бачна, не надта ў беларусаў папулярны. Што, зрэшты, не дзіўна ў краіне, дзе на прыгажунь ніколі дэфіцыту не было. Цёмного прасвяціце, вот абнажная натура, гэта кіч. Нет, почему кіч нет, не кіч, я считаю, что это тоже работа, которая представляет такой художественный интерес, очень интересная работа. Тем более это профессиональная работа, вот художник профессионал. Пасля бразыльскага краявіду, кветак і п'яных мультикаў у рэйтынгу набывальнасці ідзе любимый город Мінск. Але на мой погляд яшчэ больш нецікавы, чым на наяве. Калі б я быў мастаком, я бы напоўніў гэтыя маляваныя траецкія прадмесці і верхнія горады колерамі з тых пейзажаў. О, тады б мы атрымалі фантастычны менск. А так думаю, лепей набыць паштоўку. Троецкае предмесце, например, очень популярна, потому что очень красивае место пакупают в подарок. Вот часто мужчына, особенно гарадская тема больше нравится. Вот это, например, море, вот здесь вот мы ее продаем, допустим, 120 э, условных по курсу. А в художественном салоне вот приходил мужчина, говорит, я видел такую работу, она стоит уже 600 тысяч. То есть это порядка 300 долларов. Мы же не можем загадать на комаровцы, что кому продавать что купляюсь то и продаюсь что мае попыт іншая справа что трэба людям тлумачыць что гэта не мае ніякіх адносінаў да мастацтва да культуры як зараз на цыгарках пишут что гэта небяспечная для здоровья тлумачыць людям трэба дорогі чалавек ты купляешь антыгустоўная ты подкрэсліваешь сваю неадукаванасць ты подкрэсліваешь сваю безгустоўнасць попсовасць лахаватасць там но ну, як заўгодна у нас держава такая а попсовая. Пачынаем з дзяржаўнай сімволікі. Это абсалютна тое самае, што мы бачым на гэтым стыхійным артрынку. Кіраўнік дзяржавы кажа, народ выбраў. Ну мы ведаем, як ён выбраў іх. Тая самая песня. Гімн пачытаем, колькі памылак у гімны. Калі адносіны да дзяржаўнай сімволікі такія, што мы хочам, якія могуць быць адносіны да вот гэтага папсовага мастацтва. Thank you. За ўвесь час свайго блукання па гэтым полі цудаў, сярод змерзлых прадаўцоў і бязмэтна прысутнай моладзі я заўважыў нарэшце пакупніцу, прыгожую даму ў мяхах і залатых акулярах. З-пад акуляраў на мяне глядзелі вочы светецкай і львіцы. Вы прыйшлі выбраць карціну для сябе ці ў падарунак там падарак І чому менавіта батик вы вырашылі? Я вообще очень люблю батик, но как женщина там э, шарфы, платки, вот это вот. Поэтому <laughs> все красиво привлекает внимание. Вот а пейзаж не? Ну, пейзаж э, несколько уже был куплен раньше, да, но сейчас вот он не актуален для меня. Я, соответственно, интерьеру подбираю, поэтому так вот смотрю. Любая держава мусить уплывать на любы негатив. калі дзяржава змагаецца з наркотыкамі, то для мяне кіч это таксама духовны наркотык. І такім чынам дзяржава, як з наркаманамі яна змагаецца, так яна павінна і з кічым змагацца. У нейкіх невялікай ступені гэта можа быць дзеля прыколу, дзеля хохмы там. Ну як скажам, калі разумны чалавек выбівае, так што ж у гэтым за праблема, А калі ён ператвараецца ў закончанага алкаша, так вот вам не праблема. З лёгкай душою, пакінуўшы мастацкі рынак, я раптам адчуў вострую неабходнасць ледзь не фізычную патрэбу тэрмінова наведаць любы салён, дзе ёсць прафесіяналы, дзе няма любага беларускаму сэрцу бразыльскага неба і супакаяльнага зялёнага колеру. Як чалавек, што з'еў без вады пару кіляграмаў селяца, я забег у галерэю на праспекце скарыны. Спадары, паўтарыце мой шлях вы адчуеце такую асалоду ад сузірання работ шчамялёва лішчука ды любога мастака пачаткоўца які не дагаджае народнаму густу што ўжо ніколі не абмінеце на сваім шляху прыстойнай галерэі а мастацкі рынок гэта на маю думку своеасаблівая трасянка мастацтва жаданне чаго-небудзь гарадскога і цешыць тут адно на ніколі гэтай трасянцы не стаць стыльнай і дарагой, дарагой у простым сэнсе слова, а значыць і жыць ёй ад сезону да сезону. Радыёвабода вострая брама. У сённяшняй перадачы мы гаворым пра масавы густ які запанаваў у беларусі і сведчыць пра дэградацыю грамадства у параўнанні з колішнімі ўзлётамі архітэктуры барока ці гармоніі нацыянальнага строю у Рыгор сітніца акрэсліў сутнасць той праблемы, пра якую мы гаворым сёння. Сапраўды кіч або папса ў той ці іншай форме былі заўсёды і ў той ці іншай форме існуюць па ўсім свеце. Урэшце, што тут такога і чаму гэта нас так хвалюе, не падабаецца не купляй але зусім іншая сітуацыя калі кіч пачынае панаваць выціскаючы з прасторы прафесійную высокую культуру і вось ужо цэлае грамадства і цэлая дзяржава становяцца не беларускімі а кічовымі ва ўсе вякі і ў любой краіне можна было і можна цяпер знайсці самадура і хама на пасадзе якога-небудзь вахцёра у і якраз адна з каштоўнасцяў заходняй дэмакратыі ў тым што вашыя асабістыя шанцы сустрэцца з такім зводзяцца да мінімуму вас не аблаюць у краме вам не нахамяць у паліцыі і ваш прэзідэнт не будзе абламваць рогі сваім чыноўнікам гэта выключана на высокіх публічных узроўнях і тоецца недзе ў лякальных заштатных гатэлях і бензакалёнках на задніх дварах як кіч на строга адведзеных гарадскіх арт-рынках. А цяпер давайте перагорнем усю гэтую піраміду з ног на галаву і атрымаем тое, што маем. Закрытыя навучальныя установы, найбольш элітарныя і прэстыжныя, пазбаўленыя дзяржаўнай падтрымкі пісьменнікі, найбольш паважаныя, чытабельныя і заслужаныя для культуры. Урэшце такія рысы, як прыстойнасць, добрая мова, ініцыятыва і талент становяцца адмоўнымі рысамі чалавека пры залічэнні яго на працу спачатку ў дзяржаўную вертыкаль, потым у сістэму адукацыі, урэшце на любы контракт. Застаецца з такімі характарыстыкамі атабарыцца дзе-небудзь у дворніках ці вартаўніках, як гэта часта здаралася з інтэлігенцыяй за савецкім часам іншымі словамі свет пераварочваецца і рушыць у адваротным накірунку, калі ў ім запаноўвае папса і кіч.